turi ku munsi w'imana n'igerekezo rya gatandatu ukwezi n'intwara n'umwaka n'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na kabiri ndabaramutse inshuti bagenzi namwe mwese mwahisemo kuviza radiyo isanganiro ndabaha ikaze muri ano makuru muri rurimi rw'ikirundi avugwa kuri uno murango duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize inama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu yaremeje amasezerano yiyongera ku masezerano nyafurika y'agateka kazira muntu ku bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga Prosper Ntawagwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta muraje kumwumva muri ano makuru n'abakenyezi bakuru Dandaza ruto ruto impande y'isoko nkuru ya Gitega ngo barizeye ko bagiye kuronswa ingurane mu banki y'iterambere ry'umukenyezi navyo nyitwa bateguriye muri ano makuru bucanandi y'ingaburo tuja kugaruka ku gitegwa gifungwa cishu aho ngwishu ifasha mu kindwara zitandukanye bivanye n'ivyo itunze Swirenda baramutse inama shikiranganjiyo kuri uyu wa gatatu yaremeje amasezerano yiyongera ku masezerano nyafrika y'agateka kazina muntu yerekeye abageze mu zabukuru n'abagendana n’ubumuga umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta yibutsa ko bumwe bwa Afrika bwari bwafatiye ku gukumirwa no gufatwa nabi kw'iyo mirwi y'abantu Prosper Ntarwamiye akabona ko ari koko abo bantu mu Burundi bubahirizwa tumukurikire Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika wamye urajwe ishinga n'uko ata nkingo zihari zikingira agateka k'abagendana ubumuga. Wari ufise amakenga cyane cane ku gukumirwa kwabo no guhohoterwa be n'ingaruka z'ubundi bubisha bakoregwa ukaba wifuza kubakingira be n'imiryango yabo ibyo navyo byatumye hategurwa aya masezerano ku bijanye n'amasezerano yerekeye agateka k'abageze mu za bukuru kugira ngo hagwanywe ikumigwa ry'abantu bageze mu zabukuru ubundi bwemeje ayo masezerano bizofasha kwitaho kuruta abageze mu zabukuru haba mu bijyanye n'imibano ubutunzi canke amagara yabo inama shikiranganje imaze kwihweza izo nteguro zibiri yarazemeje ariko icaba ko mu mvo n'imvano zazo hari ibice bimwe bimwe bisa n'ibyerekana ko abagendana ubumuga cyangwa abageze mu zabukuru bafatwa nabi cyangwa bagakumirwa aha mu Burundi. Ibyo rero byo kwandikwa neza kuko Uburundi bwemeje amasezerano kugira ngo bukinge ingorane zishobora gushikira abantu bari muri iyo migwi ibiri kuko mu Burundi muri rusange abo bantu barubahirizwa. uyu akaba ari Prosper ntarugwamiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu bijyanye n'ubutunzi banki y'iterambere ngo ririteguriye kurondera no kwakirana uguheza abanywanyi bazozaba bagana bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru iyo banke yugururwa ku mugaragaro ku munsi wa kane Marisa Rome ndabahariye ashikiriza kandi ko iyo banki izokora ibishoboka byose kugira ngo abanywanyi batazoba bafise ingwati imigambi yabo ironswe ingurane tumukurikire intumbero y'iyi banki ni ukuba banki aho umukenyezi w'umurundikazi aronka akarusho mu by'ubutunzi akerekana impano yiwe mu byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu gutyo intererano yiwe ikagaragara mu rugamba rwo gushikira iterambere rirama mu gihugu cyacu nk'uko mubibona ibanki irafise ibibanza byo gukoreramo bikwiye ikaba yaratanguye no kuronka abakozi bafise uburambe mu buhinga bwo gukorera mu mabanki ku bw'ibyo rero turiteguye kwakirana urwezi n'ubuhinga abanywanyi bazotugana eka n'abo tuzoja kurondera yishimikije ingufu z'abanyamitari ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kugwiza umwimbu n'ubutunzi nk'uburimyi ubworozi uburobyi amahinguriro utugenegene kwiyunguruza ubuhinga n'ibindi izohimiriza abakenyezi gukorera hamwe mu mirwi kuko niho bashyika ku iterambere riramba atawusigaye inyuma izosanga abakenyezi ku kivi aho imigambi yabo izoba iriko irarangurirwa izokurikirana yongere ikarihiriza ubwenge abakenyezi kugira bashobore gutegura imigambi irashe ibanki izokwakira ikayironsa ingurane izokurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'imigambi izoba yahaye ingurane kugira ngo umwimbu ube nta makemwa reka mbere n'abadafise ingwate ibanki y'imigambi y'iterambere ry'abakenyezi izoronera inzira zose zishoboka kugira ngo imigambi yabo ironke ingurane Abakenyezi bakora urudandazwa ruto rutimande isoko nkuru ya Gitega ngo barize kuzoronka ingurane mu banki iterambere ry'umukenyezi kugira bisununure ivyo babishikirije mu gihe kuri uyu wa kane yo banki yugwicese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bagasaba kuzokoroherezwa mu bihe bazo bagiye gusaba ingurane inkuru tubaza Arthur Kavabushi Dayiteze yuko yongurana gataye nanje nkaronka umutaho kuye nkadandaza utuntu dukuye nkava mu ibarabara Numwe mu bakenyezi badandaza utuntu duto duto ku mpande z'isoko nkuru ya Gitega gitega abo bakenyezi bakira neza umuzo w'iyo banki y'iterambere ry'umukenyezi bakitega kuronswa ingurane y'imitahe nk'uko yabivuga aho bari sawa kuko hariho abantu benshi usanga imitahe atari ikirenga ariko imaze kuboneka usanga turagize tukagenda gusaba nk'ingurane bakaduha duhejeje kudandaza tugasubiza uwundi nawe ati ntaragera ku rugero rwo kugira ikoni muri banki sindashika ku rugero rwo kubika utuntu nari nk'iro kwirondera nyine akarasiyo k'abana ko baraba bariye nkasigaza agatahe bukenza kudandaza ariko rero kubera ko kuronka ideni muri iyo banki bisabwa ko abo bakenyezi baja hamwe mu mashyirahamwe y'iterambere uwo mukenyezi avuga ko agiye kurondera abo bokorana emenzo barondera ngaha mu ibarabara turi benshi abakenyezi abo bakenyezi bagasaba kuzokoroherezwa mu gihe bazoba bagiye gusaba ingurane zabo tworohereza kugira ngo umuntu agiye nko kugurana amahera nyine nagiye nko kuyabaka bakamworohereza kuyamuha batiriwe baramucisha kure yego byo tworohera kandi byo tubera byiza iyo banki y'iterambere ry'umukenyezi ibikorwa bari batanguye mu ntango z'umwaka uheze muganga arongo ibyo bitaro bitaro du senkanteneri aremeza ko ibikorwa byo kubandanya kubaka kwa y'igisata cyo kuvura abana ubu bahawe itegeko ko ibyo bikorwa byawe kubandanywa n'ikigo obuha mu buryo bwihawe n'ibyo bitaro nyene kuri ayo makenga muganga Protea ashikiriza ko vyogorana batabona uko vyo ivyo bikorwa bizogenda komiseri yarongoye ubuha agasaba abarongoye ivyo bitaro kumwegera bavugane uko ivyo bikorwa vyo guheraheza iyo nyubakwa vyobandanya Blaise Pascal Kararumiye zimwe mu nyubakwa z'ibitaro bikuru natwe turashoboye biri ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi zirarengerwa n'ubwinshi bw'abarwayi nk'uko abo mu bitaro babishikiriza bikaboneka mu gisata cy'abana pediatri muri mwe rw'igifaransa hamwe no mu barwayi babazwe canke bafise ibikomere jiririji mu gifaransa mu bana usanga abana batatu canke bane baryamye ku gitanda kimwe aho muri ibyo bitaro bashikiriza ko arico cyatumye bafata umugambi wo kwagura inyubakwa zabyo baraheza baca batangurira ku nyubako yubakwa yo abana pediatri mu gifaransa yubakwa kuva mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ntiyaheza ngo ihere umuyobozi w'ivyo bitaro asigura ko ibikorwa byo kumarira iyo nyubakwa muri iki gihe isanzwe isakaye byatswe ibyo bitaro biraheza bihabwa kubandanywa n'ikigo kijejwe inyubako za leta obuha muganga baribarira prote ashikiriza amakenga ko bataramenyesha uko ibyo bikorwa bigiye kubandanya mu gihe uburyo buzova muri ibyo bitaro nyine umukomiseri arongoye ikigo buha kijejwe inyubako za leta aremeza ko ibyo bikorwa iyo nyubakwa ikaba bizotwara amafaranga miliyoni zishika ibihumbi amajana indwi nk'uko vyemezwa n'umuyobozi w’ibyo bitaro hakaba hari hamaze gukora amafaranga angana n'imiliyoni amajana atatu akazokorwa rero muri ivyo bikorwa bikurikira amafaranga imiliyoni amajana ane karusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro tugushimire Blaise Pascal Kararumiye tuve ikarusi dukwitire mu ntara canke uzavuga ubukene bw'ibibuga bigezweho bifise ubwugamo kubura abashigikira imigwi y'inkino na cyane cyane mu nkino z'amaboko n'amaguru muri yo ntara cankuzo ni zimwe mu ntamba ntambamyi z'iterambere mu gisata c'inkino ivyo nibishikirizwa n'abarongo amashira mu y'umupira w'amaboko basketball n'uw'amaguru mu ntara cankuzo basaba abajeje intwaro kwitaho gusumvya ibijanye n'inkino mu buyobozi bw'imico kama n'inkino muri yo ntara bavuga ko uburyo bwagenewe inkino ari buke cyane bagatera kamu abakunzi b'inkino cyo kimwe n'abanyagihugu muri rusange gushigikira inkino nk'uko babigira no mu bindi bisata Remo Mudende ikibuga kimwe rudende cyateguriwe inkino z'umupira w'amaboko nicyo kikinirwa ko urwo rukino ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ico kibuga rero nkuko urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Cankuzo Nestor Ntakabutimana abivuga ngo naho kiriko amatara atuma inkino zishobora kuba no mwijoro nta bwugamo gifise Habonimana Jeremy we arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Cankuzo akavuga ko ikibuga cyo gukinirwa ko umupira w'amaguru kitarahera kubakwa ivyo rero ngo bituma abakunzi b'umupira w'amaguru bataronka amahirwe yo kurorera inkino z'umupira w'amaguru kuko zitigera zibera na rimwe mu ntara ya Cankuzo abo barongoye amashyirahamwe y'inkino zaba iz'amaboko basket canke iz'amaguru basaba mu ntwaro gushyigikira gusumbya inkino ngo ziriko ziratera imbere mu ntara ya Cankuzo nta karutimana Nestor arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basket akabona ko amakomine yakwiye gushigikira umupira w'amaboko mu kuronsa ibibuga byagutse kandi byiza biriko n'ubwugamo mugenzi we arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru agasaba nyacankuzo gushyira imitahe mu nkino y'umupira w'amaguru kugira ngo n'ikibuga kiriko kirubakwa kize gihere n'ingoga Evere Dusenge umuhanuzi wa mamatari ajejwe imico kama n'inkino mu cankuzo avuga ko uburyo bw'ushigikira inkino mu ntara cankuzo ari buke cyane we akabona ko abakunzi b'inkino mbere n'abanyagihugu muri rusange bari bakwiye gushyigikira igisata cy'inkino nk'uko babigira mu bindi bisata mu nkino zo gukurakuranwamwo ku rwego rw'igihugu mu rukino rw'amaboko basket kugira haboneke imigwi izokinira mu rukino vivariga cyankuzo ikaba ifise ikibanza cya kabiri mu itsinda a ririmo intara za cyankuzo muyinga kirundo ngozi gitega kayanza makamba na ruyigi ariko rero kuri uno wa gatandatu umugwi w'intara wa basket brother team ukaba utashoboye kuronka amahirwe yo gutsinda umugwi w'imakamba aigle noir guko cankuzo waronse amanota mirongo itandatu n'abiri makamba nayo ironka amanota mirongo itandatu n'indwi mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu ngaburo Icunyunyu ca calcium cibonekeza mu gifungurwa citwa ishungwa gifasha mu gukinga indwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso Jean Paul Wineza mushakashatsi mujanye n'ingaburo hasigura ko ishu ifasha mu gukinga indwara nyinshi harimwo iza cancer bucana yandi ingaburo ku giterwa c'ishu na Omer Ndwayo nk'umuti kubera yuko ishu basanze ko rifise icyo bita amakilokarori makeya igihe rero wifuza kugabanura ibiro cyangwa se kugabanuka uragerageza kugabanya ibintu bitanga ingufu vyiyongera mu mubiri wawe icyo bita amakilokarori kuko iyo ibyo bigwiriye bituma ibiro byiyongera bigatuma n'umuntu ukubyibuha kwiwe agasesa inda byiyongera ubwo mushakashatsi ishu ngo riranavura inzoka zo munda ishu kubera yuko itunze ibyo bita fibre vegetale alimentaire eh, bifise ubushobozi bwo kugabanya ikibazo c'amara cyane cyane mbere igihe ufise ikibazo cyo kugumbiza cyo bita constipation chronique canke yangorane y'amara bita diverticulose umutobe w'ishu cyane cyane uwunyoye atacu urafungura abahinga berekana ko ufise ubushobozi bwo gusohora ubuyoka bwo munda nda ushobora gufata akanusu k'akarahuri mu gitondo atacu urafungura ugaca bikandagirana gushitsa nk'iminsi itanu no ku bantu bafise ica kibazo co kubungwa ku magufa mu gifaransa bita osteoporose cyangwa se calcification osseuse bivanye n'uko ishu ritunze calcium yo mu bwoko bwiza yinjira neza mu maraso ata kibazo kirinze kuhaba bica bituma yubaka amagufa yacu atangorane birinze gutera ku bushakashatsi bwakorewe ku mbeba basanze imbeba zafunguye cyane ishu naho ziba zashoboye kuronka ibintu birimwo icyo bita benzopirene bishobora kuremarema indwara ya kanseri basanze izo mbeba zifunguye ishu zirashobora kurwara indwara ya kanseri naho ziba zagiye ahantu zishobora kurwara indwara ya kanseri byoroshye ishu ngo ritegurwa mu buryo bwinshi ariko ngo rikwiye kuribwa rigikunjagurika ni ukuvuga ritatetswe ngo rishaye umushakashatsi jean paul wineza akamenyesha ko ariho ribangira akamaro ishu ushu kurikoresha ari ribisi mu buryo bwa salade ubasha gukatagura duto duto ukoresheje rape karoti cyangwa ukoresheje imbugite yawe wigenewe ugaca urenza ko agatobe k'indimu canke utuvuta twa olive ubundi buryo bugira kabiri urashobora kubikoramwo umutobe na cane cane ufise akamashini ifaransa bita centrifugeze gashobora gukanya umutobe urashobora gukanya umutobe w'ishu ico gihe ushobora guca rero inusu y'ikirahuri cyane cyane utarafungura ubundi buryo bugira gatatu ushobora kurikoresha uritetse nk'uko benshi babimenyereye ariko ku bijanye n'uburyo bwo kuriteka duca dushira akatuzo kuri ibi bintu abantu benshi bamenyereye kuriteka ikamera nk'ubuyi nk'uko izindi mboga zitegurwa si byiza yuko ishu ritekwa umwanya muremure ni byiza yuko ishu uriteka ntirishe neza hamwe riza rikucagurika ku bahinga mbere berekana ko hariho ibintu bita les elements na cane cane burya buntu bumeze nk'amavuta ishu nibyo bisanzwe bipakanya niyo bivura ni byiza rero yuko ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ndetse ibirori ni urugamba rwamaho byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko aho kigaruka kwa munani ntwarante umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ngo hagukoresha uburyo bwinshi mu itunganywa ry'uwo munsi ngo ntawo kwibagira icyo z'uwo munsi mpuzamakungu zifuza gushikako bimwe muri ibyo ngo abakenyezi mu mico itandukanye babwirizwa gutunga urutoke bakiyamiriza ukutangana ukurenganywa ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu kazi ihohoterwa mu ngo ugufatwa ku nguvu n'ibindi ikinyamakuru buhondiyeko cagendeye uwitwa Estera Simba Ndumwe umwigeme yiga muri kaminuza mu mwaka wa mbere akaba yitaho cane gukora imiduga bamusanze muri quartier ya Jabe muri zone ya Bwiza muri commune Mukaza ahari garage yahaye akazi uwo mwigeme ico kinyamakuru candika ko Estera yahura ari kuri iyo garage mu nyuma yiga gukora imiduga kugira ngo abikoremwe abizi ni umwe mu bagabo barenga cumi indoto za esitera ni ukugira garaje yiwe agatanga akazi ku bigeme benshi n'abakenyezi kugira ngo bakureho ibyiyumviro bimwe bivuga ko hari ubuzi bwagenewe abagabo gusa Ikinyamakuru iwacu candika ku binyamakuru vyitaho iterambere ridakumira kikabona ko hari igikenewe gukorwa ni mu gihe ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi AFJO rigiye guhimbaza imyaka 2025 rivutse ngo hari intambwe igikenewe gutegwa iyi nayo ni kibanza abakenyezi bahabwa mu binyamakuru ku binyamakuru ijana mirongo itanu n'indwi biri mu Burundi kandi byemewe n'ikigo gikurikirana uko ibinyamakuru bikora sense mirongo ibiri n'umunani ngo nibyo birongowe n'abakenyezi ku maradiyo mirongo itatu n'indwi akorera ku butaka bw'uburundi ane ngo niyo arongowe n'abakenyezi uwaboneye izuba abandi muri abo bane ngo ni salome ndayishimiye amaze imyaka indwi arongoye iradiyo y'imico kama radiyo culture mu gifaransa amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru abigisha ibyigwa byerekeye ukumenyesha amakuru bava mu makaminuza atatu baherutse guhabwa inyigisho zerekeye ukwigisha umunyeshuri ashizwe imbere icyo bita pedagogie active mu gifaransa byandikwa n'ikinyamakuru cabigisha la voix de l'enseignant izo nyigisho zifashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'igihugu c'ubufaransa mu burundi bufatikanije n'ishure ryigisha kumenyesha amakuru rya rire mu bufaransa izo nyigisho nk'uko ravado kivyandika ngo zigezweho zikaba zikoreshwa mu mashure y'inyuma ya shingiro izo bita integration izi nazo ngo zishira hagati na hagati umunyeshuri abaronse izo nyigisho nabigisha bo mu gisata cyo kumenyesha amakuru muri kaminuza y'u Burundi Université du Lac Tanganyika hamwe na Université Lumière y'Ubujumbura ku bwa Stephanie Maurice yatanze izo nyigisho uburorero bwinshi ibyanditswe ibica mu maradiyo n'amateleviziyo ngo byotuma abimenyereza batanga ibitameze neza na byiza ibi nabyo ngo birafasha kubera abo baba bimenyereza babona ibikwiye gukogwa n'ibidakogwa nk'uko la voix de l'enseignant kibandanya kibyandika hagiye gushingwa ihinguriro ry'amavuta avuye mu mikaratusi muri komine mugamba byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru net press Mwikete yandikiwe umuyobozi w'iryo hinguriro gitwa Rumina umuyobozi araba amahinguriro mushikiranganje mu byo bujejwe harimo amahinguriro uyu nawe yitwa Anita Nshimirimana yatanze uruhusha rw'igihe gito ngo hashingwe iryo hinguriro ku mutumba wa Munini muri zone Kivumu muri iyo komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi ni mu bumanuko bw'igihugu abitura ubutungane muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya ngo barashimishwa n'urugendo rwagizwe n'umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara aho yaragiye kumviriza akababakiye no guhimiriza ku gitabo mpanavyaha Ico kinyamakuru candika ko ikibazo cabo majana umunani kiraje ishinga umushikiranganje wa mbere Samaru Konde yifuza ko vuba gitorega umuti abo banyeshure ngo bahungiye ikigoma mu gihugu ca Tanzania ntibashoboye gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe L'avenir kikanika ko uwo mushikiranganje yategetse icegera ciwe uwujejwe imigenderanire uwuyinjira mu karere n'uwujejwe indero gukorera hamwe kandi vuba ngo inyishibere yiboneke akaba ari ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Mihai kanyange afatikanije na Eline Bell nibigira ibiganiro bya radio isanganiro birabandanya naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru